www.poltalk.com Soba put vjernika. A da si samo vidio kad su velikim nevjernicima duše uzimali i policima ih njihovi i traga udarali. Iskusite patnju u ognju. To je za ono što ste rukama svojim pripremili. Kad bi ti vidio kako zulumčari umiru, meleci pružaju svoje ruke prema njima. Šta znači ovo pružaju svoje ruke prema njima? Da i biju, jer kod nas kaže digo na njega ruku. Kad to kaže da je na nekog digo ruku, ne misli se da ga pomiluje. Jeste razumeli? E tako isto ovaj izraz, meleci pružaju ruke svoje prema njima, ne misli se odako da pruže pa ih uzmu polako, nego da ih udaraju. I šta kažu? Ah, riđu nek izađu vaše duše, jel tako? Udaraju ih, mlate i da izađu, čupaju im duše. Tako umiru zulumčari, nevjernici, mušrici. Znači da im duše šta? Meleci čupaju. Soba put vjernika. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع أحد الصحابة بل أحد التابعين قيل له وهو قبل الموت يبكي تخاف من الموت أنت خائف الآن من الموت قال تظنون أني أخاف من الموت والله لا أخاف من الموت إنما أخاف مما بعد الموت الموت الموت كلمة تقف عندها كل مفردات الحياة الموت تتزل الأرواح حينما اسمع وقع خطاه وقفت وراعني القبر سبقت يدك ودمع العين ينهمر سألت رفاة صاحبه www.paltalk.com Soba put vjernika وقفت وراعني القبر Kaže, na sudnjem dan će se sva stvorenja između sebe raspravljati. Imaće suđenje. Sva stvorenja. I na kraju će ostati da se sudi ko? Duša i tijelo, da raspravljaju. Pa, kad, pa će reći duša tijelo. Ti si, ti o tijelo, ti si činilo, jel tako, loša djela. Ti si počinio loša djela. A tijelo će reći duši, ti si mi naredila. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala će poslati meleka da presudi između duše i tijela. نسوك الأهل مذهال عليك الترب ما ذكروا وبعدك قاسموا الأموال ما مهلوا ولم تذروا Pa će reći Melek njima dvome kad se tako raspravljaju, reći će im. Primjer vas dvojce je, duše i tijela je kao primjer nepokretnog i slijepog. i neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti. Oni doista neće moći umaći. www.poltalk.com Soba put vjernika Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim danom. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Draga braćo, zadnji put smo spominjali o vrijednosti stalnog razmišljanja i mišljenja i podsjećanja na smrt. Pa smo rekli da onaj ko stalno misli na smrt i razmišlja o njoj, da će se za nju stalno i pripremati i da će onaj koji je stalno očekuje i nema dugu nadu i onaj ko želi da ga smrt ne iznenadi i da za nju bude spreman, Dakle, svaki dan za tu smrt se pripremati i pokušavati da u svakom trenutku bude za nju spreman u smislu čišćenja svog nefsa, pripremanja što više dobrih dijela, bit će hitar kad su u pitanju pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i badeti i dobra djela, a čuvat će se loših dijela. Čuvat će se loših dijela. Kao što je spomenuo Rasul sallallahu alaihi wa u hadithu kojeg prenosi Anas ibn Malik radijallahu an, da je rekao Allah sallallahu alaihi sallam, što više spominjete onu koja uništava slasti, misli se na smrt. Pa kaže, niko se neće sjetiti smrti u tegobi, a da mu neće olakšati, da mu neće ta tegoba njegova biti lakša i niko se neće sjetiti smrti u situaciji kad mu je lijepo, jel tako, i kad mu sve glatko ide, kad mu je široko i kad mu nije tijesno, a da mu sjećanje na smrt neće tu lagodnost, jel tako, i taj raskoš spjesniti. Što je svakako potrebno, što je svakako potrebno, jer ljudi su baš kad su u raskoši, kad žive raskošno, skloni onda, jel tako, oholosti i skloni griješenju, skloni uzdizanju i nekontrolisanom ponašanju. Pa mu je potrebno da se sjeća čovjeku je potrebno da misli na smrt i kad je teško i kad je lagodno. I kad je teško i kad je lagodno. Teško da bi mu bilo lakše, da tako kad se sjeti smrti, da mu njegov musibet bude lakši, a kad mu je lagodno, da ne bi ta lagodnost ga navela na oholost i na griješenje, pa da se obuzda. Jer Allah subhanahu wa ta'ala one koji žive raskošnim životom uvijek u Kur'anu spominje kao faktor, jel tako, jel tu raskoš Allah subhanahu wa ta'ala spominje kao nešto što ih je odvelo i odvratilo od sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala i od pravog, od pravog puta. Alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Ovo su naše braća iz Vezirskog grada Lukavca. on su zakasnili lakšan, pa će sad u džematu klanja takšama, mi ćemo nastaviti sa svojim dersom, tako? Kogod se, ja ću ukratko ponoviti, jel tako, od prošli put, kogod se mnogo smrti sjeća, jel tako, to će mu valjati i bit će počašćen sa tri stvari, a to je da će se brzo, ali da će se brzo od svojih grijeha kajati. Kogod mnogo razmišlja o smrti, brzo će se od svojih grijeha kajati, to je jedna stvar. Zatim, onaj ko stalno razmišlja o smrti, bit će zadovoljan s onim što mu je dato. A vrhunac, jel tako, mudrosti, jel tako, vrhunac mudrosti je vrhunac, odnosno stvar bez koje čovjek na Dunjaluku neće osjetiti smiraj, neće se smiriti, neće osjetiti nikad nikakve lagodnosti. Jel tako? Jeste da bez zadovoljstva s onim što mu je, što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao. Ako nema tog zadovoljstva i ako je nezadovoljan s onim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao, to će ga navesti na sve grije, tako? Prvo na zavis zavist prema onima kojima Allah subhanahu wa ta'ala dao više, tako? Ta zavist će navesti na mržnju, tako? Nezadovoljstvo, zavist jer tako, kad zavidnik zavidi onome kome je Allah subhanahu dao više, on stvari nema ništa protiv onoga kome je Allah dao više, nego on tu nezadovoljan sa kim? Sa Allahom. On je tu nezadovoljan sa Allahom. On, on u sebi osjeća pakost naspram Allaha. Jel tako? Smatra da je Allah nepravedan. Što i njemu nije dao. I tako dalje. Znači, vodi ga tu u propast. Pa, stalna misao i dalo sjećanje, podsjećanje na smrt učinit, će čovjeka da bude zadovoljan s onim što mu je dato. Zašto? Zato što on svakako ne računa da će tu dugo ostati, jel tako? Ovaj dunjaluk mu nije težak i vrijedan, jel tako? Koliko god ima, možemo biti do smrti, tako? To je druga stvar i treća stvar, da će biti hitar i brz kad su u pitanju i badeti neće se lijeniti, tako? će vrska su pitanje bade. Onaj ko zaboravi na smrt, on će, jel tako, njega će zadesiti tri suprotne stvari. Neće se kajati za svoje grijehe, ne žuri da se pokaje za svoje grijehe, ostavit će, neće biti zadovoljan s onim što, mu je, što ima, neće biti zadovoljan s onim što mu je dovoljno. Jel tako? Svakom od nas ne treba mnogo. Ali problem je što ljudi nisu zadovoljni s onim što, im je dovoljno i svakako ovaj će biti lijen kad su u pitanju i gadeti i pokornost Allahu subhanahu wa kad su u pitanju dobra, dobra djela. I tako dalje, znači spominjali smo slučajeve, smatram da je ovo kao podsjećanje na ono što smo posljednji put govorili dovoljno. Večeras uz u pomoć govorimo o ruhu, jel tako, i o nefsu šta je to ruh, a šta je to nefs. Pa, kada je pitanje ruh i nefs, ima puno pitanja, ali tako? Puno pitanja vezano za ruh i nefs. Jer, zašto je potrebno sad o tome da govorimo? Kad smo već govorili o smrti, ali tako? Govorili o tome da duša napušta tijelo, izlazi iz tijela, da je meleci vade iz tijela, čupaju, da je nose ka nebu, da je vraćaju s neba, da e, duša ne može proći, ne otvaraju se nebeska vrata, da se ponovo vraća u tijelo, da bude, jel tako, kaburski azab, da bude kaburska nagrada, jel tako, da sve je vezano znači za dušu, pa se spominje tu ruh, spominje se nefs, jel tako? Pa sad je potrebno, jel tako, da se objasni. Da li je ruh i nefs, da li je to stvar za koju se zna kakva je ona? Šta je to? Od čega je? Tako. Da li je ruh ili nefs? Mi prevodimo i ruh i nefs kako? Duša, jel' tako? Ruh možda neko ruh prevede kao duh, je tako? A nefs kao duša. U stvari sve je to šta? Duša. Pa da li je ta duša dio tijela? Ili ona nešto drugo? U tijelu. Je tako? Da li ona sama, je tako, dio tijela ili nešto drugo u tijelu? Ako je nešto drugo, a nije tijelo, u kojem dijelu tijela boravi? Je tako? da li je ta, taj duh ili ta duša, je li ona stvorena? Šta znači je li stvorena? Je li ona od uvijek postojala ili je Allah subhanahu stvorio kao što je stvorio i ti i tijelo, jel tako? Da li je u čovjeku znači jedna duša ili više duša i tako dalje da li duše umiru ili ne umiru, ako umiru, kako umiru i gdje duše borave, ali tako, nakon gdje borave u tijelu, dobro, ali kad izađu iz tijela, gdje onda borave, šta sa njima biva, jel tako, i tako dalje. Pa su sve ovo pitanja vezana za duh i duš, jel tako? Kaže Ibn Taymi, rahmehullahu ta'ala, Ruš, to je duša ili duh, je ono što upravlja tijelom. To je ono što kad napusti tijelo, tijelo ostane mr, mrtvo. To je isti onaj duh ili ona duša koja je u čovjeku udahnuta, kao što stoji u hadithu 120. dan od, od začeća u utrobi njegove majke. Tad dolazi melek i udahne mu, kaže Abdullah ibn Mas'ud, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao dolazi 120. dan, jel tako, melek i udahne mu dušu. Jel to je ta duša, On tad postaje kompletna jedinka, od tijela i duše. Kad dođe melek smrti, on iščupa tu dušu, to je ta ista duša. Jel tako? To je taj isti duh, kaže Ibn to je ta duša koja je u njega udahnuta. I to je ta duša koja ga napušta kad umre. Prilikom smrti napušta čovjeka i on ostaje mrtav. Ono što treba potvrditi jeste da su neki pokušali da napravi razliku između ruh i nefs. Da to nije isto. Da to nije isto. Allah najbolje zna ruh ili nefs je jedno te isto. To je jedna te ista stvar, jel tako? Jedna te ista stvar. S tim što se na nekim mjestima spominje kao ruh, tako? A na drugim mjestima se spominje kao nefs. Kao ruh, a na drugim mjestima kao nefs. Ali, kad se radi o čovjeku i o, onome što se u njega udahne pa postane živ i o onome što iz njega se, jel tako, meleci iščupaju i izvade pa on ostane mrtav, to je isto, jel tako? To je isto nefs ili, ili ruh. To je isti taj nefs ili ruh kojeg meleci kad ga izvade nose ga, jel tako, prema nebu, pa mu'minska duša se uzdiže, otvaraju se nebeska vrata, a kafirska zatvaraju se i ne, daj, ne daju se proći, pa bude bačena i vraćena na zemlju, vraćena u tijelo mejita i tako dalje. To je ista ona duša za kojom ostane pogled. Je tako? To je ista ona duša, ruh ili nefs za kojom ostane pogled. Je tako? Pogleda za njom svako. Od leprša, ode. Je tako? To je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio da u njemu bude život. Je tako? Život nije u našem tijelu, nego Život je u, u duši. Čim duša napusti tijelo, tijelo kao tijelo ostane mrtvo. Ostane mrtvo, je tako? Pa, samo tijelo znači nije živo ako nema duše, a mrtvo je kad ga duša, duša napusti. Međutim, u arapskom jeziku ruh i nefs imaju različite, različitu upotrebu i, zna, i značenja, jel tako? Pa kaže Ibn je ruh u arapskom jeziku, u arapskom jeziku, šta znači ruh? To je zrak koji izlazi u arapskom jeziku, se, u običnom jeziku, tako? Koristi se za zrak koji izlazi iz čovjeka, jel tako? Kojeg ispušta, kojeg izdiše jel tako? Tu se u arapskom jeziku zove ruh. Također u medicini se zove ruh, jel tako? E, krv koju srce ubrizgava u, mislim da i u arteriju, jel tako? To je prvi krvni sud koji razvozi krv u ostatak tijela, jel tako? Jel? Ne znate, niko ne zna. Ima koji student medicine? Ne. Dobro. Allah najbolje zna. Znači, i to, je, i se spominje da ju u arapskom jeziku se zove ruh, jel tako? Dobro. To je što se tiče ruha. Međutim, nefs, u arapskom jeziku nefs, kad se kaže, misli se na krv. Jel tako? Tako, na primjer, učenjaci fikha kažu da je dozvoljena jest kao lešinu ono što nema ma lem jekon lehu nefsun saile. Ono što nema tekući nefs. Šta je tekući nefs? Krv, krvotok, nema krvotoka, jel tako? Pa se nefs u arapskom jeziku koristi za, za krv i još se u arapskom jeziku koristi znači za istu stvar. Kad hoćemo da kažemo isto to, kažemo nešto še. Ista stvar. Al tako? To je što se tiče u samom arapskom jeziku. Međutim, u objavi ruh se odnosi pored ruha, jel tako, pored duše, jel tako, duše koja se udahnjuje u tijelo i koja daje život tijelu, jel tako, u, u, Kur'anu je ruh još rečeno za Džibrila a.s. On se zove ruhom i zove se Kur'an, sam Kur'an se zove ruhom. Jel tako? Sam Kur'an se zove ruhom. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala nezele bihi ruhul amin. Njega je spustio pouzdani ruh. Misli se na Džibril, na Džibrila. Ili, dalike uhajna ilike ruham min emrina. Tako smo mi tebi objavili ruh. Šta smo ti objavili? Ruh, znači Kur'an. Kur'an smo ti objavili. E, imam Tahavi, rahimahullahu ta'ala, je obratio pažnju i pokušao, znači, da napravi razliku kad se za dušu kaže ruh, a kad se za dušu kaže nefs. Pa kaže, dok je duša u tijelu, uglavnom se zove nefs. tako? Dok je u tijelu, dok je čovjek živ, njegova duša u arapskom jeziku se uglavnom zove nefs. Međutim, kad izađe i kad čovjek umre, jel tako, kad izađe iz tijela, onda se uglavnom zove ruh. Onda se uglavnom zove ruh. To je vezano za ruh i nefs. Pa, znači, osnovna stvar koju trebamo da zapamtimo jeste da je ruh i nefs jedna te ista stvar i da nema između toga razlike da nema između toga razlike. Druga stvar koju treba da zapamtimo, da se ruh i nefs u arapskom jeziku koriste za druge, za druge stvari, u samom arapskom jeziku, jel tako? Ruh se još u arapskom jeziku odnosi i na, i vjetar, jel tako? Zato se za vjetar kaže riš, Jel tako? Rih. Međutim, u Kur'anu ruh je došlo još da se zove ko Džibril, ali i i da se zove ko Kur'an, da se zove Kur'an. Dobro. Da li ruh i nefs imaju znači neki svoj poznati oblik i zna, se, li se od čega je taj ruh i šta je taj ruh? Da li to poznato? To je pitanje, ali tako? Obzirom da je duša tako taj ruh, nešto drugo od tijela. Nije znači tijelo. Inače bi to bilo tijelo u našem tijelu. I moglo bi se šta naći, izvaditi, obdukcija, nastup, tako, razmontirati, vidjeti šta je. Obzirom da očito taj ruh nije Vidljiv. nije neko tijelo, opipljivo tijelo, nama, znači, nije ruh Allah subhanahu wa ta'ala stvorio e, kao što je stvorio ostale stvari koje su nama poznate, tako? Nego je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ruh tako da mu ne možemo naći nešto slično što je nama poznato u onome što je Allah stvorio. Nema stvari s kojima možemo uporediti. Pa reći, ruh je kao to, što je nama, što je nama poznato, jel tako? Mi ne možemo znati zbog toga što je Allah s.w.t. dušu stvorio tako da joj nije ništa slično od nama poznatih stvari. Onda je ne možemo porediti, jel tako? Njoj nije ništa slično, niti je stvorio od nečega sličnog što je nama poznato među stvarima koje je Allah stvorio. Nego je ona različita od toga. Zato mi ne možemo znati kakva je ta duša. Je tako? Ne možemo, znati kako izgleda. Je tako? Ne možemo znati kako izgleda. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala nas je podučio da ta duša je tako, se uzdiže, spušta, da ta duša čuje, vidi, je tako, da ta duša govori i tako dalje. Znači, to zasigurno znamo da su to osobine te duše, da ona se uzdiže, spušta, vidi, čuje, tako? Međutim, ta svojstva duše nisu kao svojstva tijela. Je tako? Duša ne vidi kao što ti tijelo vidi, niti čuje kao što tijelo čuje, niti se uzdiže kao što se tijelo uzdiže, niti spušta kao što se tijelo spušta. Mi ne možemo znati kako se to dešava. Zašto? Zato što mi ne znamo kakva je ona. Ne znamo tako, od čega je ona. Ona je stvorena od nečega što nama nije poznato. O tako? To je tijelo koje je stvoreno od nečega što nama nije poznato. Znači nije nešto što mi možemo znati ili uporediti sa nečim. Znači to je E, pitanje da li duša ima neku poznati svoj oblik, odgovor je šta? Da mi ne znamo jel tako, kakva je duša, niti znamo od, od čega je ta duša. Šta je to? To je nešto očito prisutno, jel tako? I najveći nevjernici znaju da šta čovjek ima dušu i prisustvo te duše u našem tijelu je očito, je tako? Tako upečatljivo, međutim, niko ne može da je nađe, da je vidi, je tako? Da zna kakva je ona, šta je to? Ne može niko. Dobro. Drugo pitanje. Od onih pitanja koja sam spomenuo jeste da je duša, je tako, i je li duša nešto, znači neovisno od tijela. Da li je duša nešto što je neovisno od, od tijela? Ja ne bi, znači, preskočio bi mnoge stvari da ne bi vam to, onaj, da vas ne bi zbunjivalo postoje razne novotarske sekte koje smatraju, jel tako, imaju različita novotarska mišljenja o samoj duši. Nevjerovatno, ali čak ima novotara od žehmija koji smatraju da je duša dio tijela. Jel tako? Da je to dio ljudskog tijela. E, drugi filozofi, jel tako, smatraju da je duša odvojena od tijela, odnosno da je duša nešto što postoji, jel tako, neovisno od, od tijela. Međutim, onda kad potvrde da je duša nešto što postoji samo za sebe, neovisno od tijela, onda mašaju u definisanju šta je to. Onda kažu to je razum. Tako, to je racio. Hmm. To je, znači, e, opisuju je na sebi svojstven način, jel tako, filozofiraju, ja ne bi njihovu filozofiju, filozofiju znači ovdje ponavljao, kažu da je to razum koji poslije toga, znači, ništa novo ne mijenja više svoje stanje i sam po sebi, jel tako, opstoji. tako, vi znate da filozofi vole da pametuju, pa se zaljubili u tu pamet, jel tako, i onda baš Allah subhanahu wa ta'ala ih kazni zbog toga što, jel tako, sebi za božanstvo uzmu pamet, kazni ih, šta? Da baš najveće gluposti va, valja, jel tako? Najveće budalašnje onda e, zašto je, jel tako, došlo do toga da oni to zanegiraju zato što se nisu vraćali na Kur'an i na, su, na Nego su pokušavali svojom pameću nešto to da izdefinišu. Međutim, kad su izdefinisali, ovi i rekli da je duša dio tijela, a ovi rekli da je duša razum, jel tako? Onda automatski slijedi šta? Da su zanegirali kaburski azab. Kažu tijelo istruhne duše nije nešto, jel tako, na čemu će se onaj po njihovom definiciji nema više duše, tako? Nema, nema znači kaburskog azaba. I tako dalje. Sve je to znači e, razlog svih ovih e, da tako kažem e, lutanja i zabluda u pogledu duše jeste što su se oslanjali znači na svoj razum, a nisu nisu se vraćali na šerijatske izbore, nisu se vraćali na Kur'an i sunnet. Međutim, ehlu sunne, kad definiše dušu, kaže da je ona šta? Nešto što je zasebno u postojanju, samo odvojeno od tijela. Znači, tijelo je jedna stvar, a duša je sasvim neka druga, sasvim nešto drugo, sasvim druga stvar i ona, ta duša, ona je stvar koja je samostalna i odvojena od odvojena od tijela. Je tako? U trenutku kad se udahne u tijelo, udahne se i ona je spojena sa tijelom. Međutim, ona u tijelu opstoji kao zasebna, jel' tako? Nije da se izgubi u tijelu i postane tijelo. jel' tako? ona je nešto sasvim drugo i može ponovo da šta izađe iz tijela. I kad izađe iz tijela, ona postoji kao zasebna stvar, odvojena od, odvojena od tijela. Ehlu Sune još kaže, jel tako, da duša nije kao tijelo. Ona nije stvorena od, onoga od čega je stvoreno ti tijelo. Znači, nije od zemlje. Tijelo stvoreno od zemlje. Dakle, duša je stvorena od nečega sasvim drugog što nama, što nama nije poznato, je li tako? Stvorena na način da nije slična nečemu što mi vidimo svaki dan i susrećemo se pa da možemo napraviti, napraviti poređenje. Znači duša nije po svojoj kakvoći nije kao ovo osjetilno tijelo. Znači nije kao materijalno tijelo. Nije kao stolica, jel tako, klupa, tijelo, mišići, jel tako, krvni sudovi, kosti. Nije. Znači duša je nešto, nešto drugo. Dakle, to je vidite kako Allah subhanahu tela stvorio znači tijelo, materijalno tijelo koje možeš opipati, slomiti, jel tako, isjeći, sanlit. tako, vidiš ga, očito je prisutno. Ali vidi kako je Allah subhanahu ta'ala pored tih materijalnih stvari i predmeta stvorio stvari toliko, jel tako, prefinjene, toliko tanane, jel tako, toliko tanane, toliko prefinjene, toliko lahke, jel tako, da ih ti ne, ne osjećaš, ne zapažaš. Je tako? Pogledaj ovaj zrak. I njega ne osjetiš dok se ne, po, ne pokreniš ili dok se taj zrak ne pokreni. Je tako? Toliko je lak, a i on je materija. Pa kad Allah subhanahu ta'ala materijalnu stvar, kao što je zrak, je tako? Stvori tako lakom i tako neprimjetljivo i tako prozirnom Šta mislite onda? Da tako o Allahovoj moći da stvori dušu koja je još šta? Tananija, još prefinjenija, još prozirnija, je tako? Lakša, neprimjetnija. Svatate, braći. Znači, to je Allahova moć. Stvara šta hoće. Stvorio dušu i onaj je tu. Ali niko ne može da je uhvati ti vidi šta je to. Svatate, braću? E to je, to duša. Ona je živa i ona se kreće. Duša je živa, ona je po sebi živa i ona se kreće. I ona u stvari, kad se nastani u tijelo i kad ispuni tijelo, ona ispuni cijelo tijelo. Je tako? Govorili smo pri samrti kad dođu meleci kafiru da vade dušu i počnu prijetiti njegovoj duši, šta se desi? Njegova duša se razbježi i uhvati se za svaku ćeliju. I onda je oni čup, ona neće da izađe. je tako? E tako, duša je prisutna znači u kompletnom tijelu. U svim živim organima tijela duša je, duša je prisutna. Pa onda autor navodi primjere kako je prisutna. Kao kaže, jel tako, kao što su prisutni nektar u cvjetovima, nektar, kao što nektar teče, jel tako, u cvjetovima, kao što je prisutna mast u ulju, jel tako, ulje, kad gledaš tešnost, ali ona je šta, ma, masno, tako? Masno. Kao što je, e, kao što, znači, plamen ulazi u ugalj ili u tvrde predmete koji se gorije, Tako duša obuhvata tijelo. Sve dok su ti organi, ljudski organi, šta? Pogodni za život, da bude u njemu duša, ona u njemu boravi. Onog trenutka kad se ti organi postaju nepogodni, pokvare ili nešto drugo se sa njima desi, nepogodni za život i za boravak duše, tu ona se odatle po, povlači. Pa čovjek može šta? Dijelimično da umre, da mu umre samo šaka, jel tako? Ruka ili neki drugi, neki drugi organ. Onda kad taj organ prestane, jel tako, biti sposoban zato da duša u njemu boravi, duša se povlači i on ostaje mr mrtav. On ostaje mrtav. Tako, dakle, mi svi bez ovoga i prije ovoga svako je tako zamišljao tu dušu, jel tako? Da je to neko tanano, jel tako, tijelo koji je tu u nama mi ne možemo da primijetimo i osjetimo i ne možemo da izmjerimo njegovo, njegovo prisustvo ničim. Znači, ni mikroskopima, ničim da vidimo, niti da nečim to uhva, uhvatimo to prisustvo. Mi ga osjećamo samo po tome što čovjek živ ili mrtav, živ ili mrtav. Zato je život i smrt u stvari Allahov znak, znak i dokaz. Allahov znak i dokaz. Jer i živ i mrtav čovjek je isti taj čovjek. Jel tako? Šta je bilo sa njim pa je sad živ? Šta bude sa njim pa sad u sljedećem trenutku bude mrtav? Jel tako? Mi ne možemo da vrijedimo, jel tako, šta mu ne možemo, nekad to bude očito, jel tako, rastavimo se glava tijela, pa, tako, kad ostane čitavo tijelo, tako, vidimo samo život i smrt. I to je Allahu subhanahu wa ta'ala moć. Mnogi ajeti, jel tako, koje smo dosta spominjali, a i mnogi haditi upućuju na to da je duša nešto drugo, da nije tijelo. I da je duša zasebna stvar. Od tih ajeta kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allahu je tevafal anfuse hina mevtiha voleti lem temut fi lem temut fi فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى kaže Allah umrtvljuje duše dok spavaju i one, a one koje ne umru u toku svog i one koje ne umru u toku svog sna. Pa jedne uzima, a druge pušta do određenog roka. Ovdje Allah subhanahu ta'ala govori o nefsu, je tako? Da ga Allah subhanahu ta'ala šta? Uzima. Da druge pušta. pa to upućuje našto, da je duša sama posebna stvar koju Allah tela uzima ili pušta, da ona umire u toku sna, ili ona koja ne umre u toku sna, da je Allah tela šta? Uzima. Pa upućuje na to da je to odvojena stvar. Dalje, vola tara idh yatawaffal kefaru. kafaru. Volau tara idh yatawaffal alladine kafaru Kad bi ti vidio kad meleci usmrćuju ili da vidiš kad meleci usmrćuju kafire i kad, udar, ih udaraju policima i leđima, jel tako? Udaraju da i od pozadi. Zuku azab al-hariq osjetite, jel tako, ognjenu patnju. Ovaj ajet govori o tome da meleci dolazi, jel tako, o dolasku u tefsirima, jel tako, da dolazi melek smrti i da nevjernicima šta vade, vade dušu. Vel melaiketu basitu ejdihim ahriđu Meleci dižu svoje ruke na kafire. Šta znači ovo dižu svoje ruke na kafire? Kad bi ti vidio kako zulumčari umiru, meleci pružaju svoje ruke prema njima. Šta znači ovo pružaju svoje ruke prema njima? Da i biju, je tako? Jer kod nas kaže digo na njega ruku. Kad to kaže da je na nekog digao ruku, ne misli se da ga pomiluje. Je tako? Nego da, tu svoju ruku na njega brzo spusti. Je tako? Jeste razumeli? E tako isto ovaj izraz. Meleci pružaju ruke svoje prema njima, ne misli se tako da pruže pa ih uzmu polako, nego da ih udaraju. I šta kažu? Ah, riđu fusekom nek izađu vaše duše, jel tako? Udaraju ih, mlate i da izađu, čupaju im duše. Tako umiru i nevjernici, mušrici. Znači da im duše, šta? Meleci čupaju. Imaju očiti ajet, jel tako? Allah Ta'ala kaže za dušu Ida balagati saraki. I kad duša stigne, jel tako, do taraki, Tarkuva je ova ključna kost. Kad duša stigne do ključnih kostiju. Da tako, kad stigne između dvije ključne kosti. Pa znači duša je tijelo, ali ne kao ovo tijelo, materijalno tijelo. Drugačije tijelo. I ona kad izlazi, izlazi, je tako? Kud će izaći? na otvore koje Allah subhanahu ta'ala stvorio kod čovjeka, jel tako? Izlazi i stišće se i tijesno joj je između ključnih kosti, tako? Kad se stisne i natisne tu između ključnih kosti, uaqila man rat i kad se zapomaže, jel tako, ko će rupiju sad učiti? Zovite doktora, jel tako? Pa Allah subhanahu ovdje spominje, jel tako, kad dođe među ključne kosti, ko? Šta? Duša. To automatski znači da je duša nešto drugo od tih kostiju, jel tako, i od tog tih tijela. Isto tako, ila rabbike jeube idinil mesak, toga dana se privodi svome gospodaru. Ko? Ta duša tako? Ta duša se privodi, jer očito tijelo tu pred nama o, ostaje, je tako? Mi se onda bavimo tijelom, a duša se privodi. Pa je to dokaz da je duša šta, sasvim nešto drugo od ovog tijela koje mi vidimo, jel tako? I s kojim mi baratamo, jel tako? Isto tako kaže u suri Al-Waqi'a Iza balagatil hulkum i kad dođe u grlo. Kad se duša stisne i dođe u grlo. A tako, pa čovjek osjeća da se guši. U stvari šta? Duša prolazi kroz tjesnac. Kad dođe u grlo. وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ Vi tad gledate. Okupili ste svi oko njega, on se muči, je tako došla mu duša tu između ključnih kostiju, u grlo i tad više nema te ube, tako? Kad počne da hropi. Malam ju garder, je tako? Kad počne da, da se čuje. I tu je duša. I vi ste, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, vi ste tu oko njega i gledate. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ A mi smo njemu bliži od vas, ali vi ne vidite. I eto ti ajete, dokaze, ali tako? Ljudi su okupljeni, zaustavite tu dušu, dajte da se ne muči više čovjek. A? Mi smo njemu bliži, ali vi ne vidite. Mi smo bliže, ali vi ne vidite. Pa sve ovo što je spomenuto ovdje u ovim ajetima, ovo što meleci vade, čupaju, ovo što kažu izlazi napolje, jel tako, ovo što dolazi između ključnih kostiju i ovo što dolazi u grlu, to je sve duša koja je odvojena i sasvim nešto drugo od ovog tijela koje mi vidimo i sa kojim baratamo. I neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih ili Posjetite nas www.palta.com Soba put, soba put. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Prije smo govorili i opisivali kako umire vjernik, kako umire nevjernik i spominje se u hadisu od Vera Aziba, je tako? Pa tamo se spominje da će do, dolaze meleci, pa vjernička duša izađe lagano, jel tako? <clears throat> Znači da se odvaja od tijela, da je to nešto sasvim drugo. Pa je melici stavljaju čefine, mirišljive, jel tako? Što sve upućuje našto? Da je duša sasvim nešto drugo od ovog tijela, pa je uzdižu, nos, nose je na nebesa, jel tako? Pa miriše, pa je vraćaju. Nevjenička duša smrdi, jel tako? Za Zaudara, gadna, pogana. Isto tako izlazi. Nose je, ne otvoraju se nebeska vrata, bacaju ih sa nebesa, jel tako? Znači sve to upućuje na što? Da duša nije ni dio ovog tijela, niti je od ovog tijela koje od čega je nama poznato tijelo, nego je nešto sasvim sasvim drugo. Svi ovi haditi, svi ovi šarijetski dokazi upućuju na to da duša je nešto sasvim drugo. Pa onda spominjemo, jel tako, spominjali smo da u kaburu budu postavljena pitanja, jel tako, ta duša kad se vrati u kabur, u tijelo onda se postavljaju pitanja. Kome se postavljaju pitanja? Znači, duša je tu. Na što se i na se odnosi azab i nagrada, jel tako? Ko uživa i ko pati duša u kaburu, jel tako? Ko se zlostavlja u kaburu? Duša. Ko, jel tako, osjeća patnju? Duša. I tako dalje, i tako dalje. Znači, sve to upućuje našu zbaču da duša je nešto sasvim drugo. Ovdje je posebno odvojio pitanje da li duša ima svoje neko posebno mjesto u tijelu gdje boravi. Pa smo rekli šta? da je ona u čitavom tijelu. U svim živim organima tijela nalazi se u tako duša. Ona se rasprostire u čitavom tijelu. Kao što je krv, tako, rasprostranjena po čitavom našem tijelu. Zato su i učenja fikha i rekli, jel tako, da je to nefs. Kao nefs je razastrto po čitavom, po čitavom tijelu. Znači, po živim dijelovima tijela. Zašto? Zato što je život svakog našeg organa ovisi o čem? O duši. Život svakog našeg organa pojedinačno ovisi o, o duši. tako, kao što je čitavo tijelo naše, tako, njegov život ovisi o duši. Ako nema duše, nema ni živo, nema ni života. E to je da duša, je tako, to je ta snaga života koju Allah subhanahu ta'ala daje u našem, u našem tijelu. Vrijeme je zajavljeno. Koliko ima? A? Još deset minuta možemo da spomenemo sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje, je li duša stvorena ili je od Dakle, opet, to tako, filozofi, zalutale sekte i tako dalje smatraju da je duša od uvijek smatraju da je ovo, da je ono, međutim istina je šta? Da je Allah subhanahu wa ta'ala duše stvorio kao i tijelo. Da je Allah subhanahu wa ta'ala duše stvorio kao i tijelo. Pa na to upućuje iđma. Je tako? Spominje šeheh Šta je iđma? Konsenzus. Ehlu jel' je tako? Ehlu sunnet su jednoglasni da je ljudska duša stvorena i da nije postojala, je tako? Da je Allah tela stvorio i iđma oko ovoga spominju brojni učenjaci ehlu sunneta vol Prema tome, ono oko čega se umet složio i kad se spominje iđma, a iđma prenose učenjaci tako starijih generacija, onda niko nema pravo da se oko toga razilazi. Nema niko pravo da se oko toga razilazi. Kažu učenjaci, ovdje spominje njihov, njihov govor, jel tako, svi se ljudi slažu da je Allah subhanahu stvorio znači i udahnuo u, u, tijelo šta stvorio i udahnuo u tijelo neseme, to jest duš, to jest ruh, jel tako? I tako dalje. Čak i mnogi od od Eš'arija, Abu Ishaq ibn Shaqila i drugi tako kažu da je duša stvorena i u to nema nikakve sumnje. I kaže on da, se, da su o tome govorili veliki učenjaci iz priješnjih generacija i spomenuli da je duša, da je duša stvorena. Dokaz da je duša stvorena naćemo u Kur'anu, jel tako? Allahu khaliku kulli şey. Allah je sve stvorio. Kad kažemo Allah je sve stvorio, ovo sve obuhvata šta? Sve, apsolutno sve i ništa se ne može izuzeti. Ne može se ništa izuzeti pa da se kaže tako, osim toga i toga, ne. Allah je apsolutno sve stvorio, prema tome i duž. Isto tako kaže Hel eta ala l'insani hinu Jel to koliko to ima vremena? Nije mnogo vremena prošlo kad čovjek nije bio stvar koja se kad je bio stvar bez spomena, znači nije bio ništa. A kad kažemo čovjek insan, onda se obuhvata šta i dušu i tijelo. O tako, obuhvata i dušu i tijelo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tako, nije mnogo vremena prošlo kad čovjek nije bio ništa. Znači nije bilo ni duše, ni ti, ni tijela. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i dušu i tijelo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala alaih kad se on čudi kako ćeš mi dati a ja sam već ostario, moja žena je nerotkinja, kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا Ja sam i tebe još prije stvorio, nisi bio ništa. Znači nije bilo ni traga od tebe. Nisi postojio uopšte. Ali tako? Pa sam te stvorio. Nisi bio ništa. Tako isto, znači, a, a kad kaže nisi ti bio ništa, znači obuhvata njega Zekerija, alaih selam, i njegovo tijelo i njegovu dušu, znači nije postojala ni tvoja duša, ni tvoje tijelo. Ovdje spominje od Abdullah ibn Abbasa, jel tako, ibn Mende i ostali prenose predaju, da će na sudnjem danu se raspravljati duša i tijelo. Jel tako? Kaže, na sudnjem dan će se sva stvorenja između sebe raspravljati. Imaće suđenje. Sva stvorenja. I na kraju će ostati da se sudi ko? duša i tijelo, da rasprave. Pa, pa će reći duša tijelu. Ti si, ti o tijelo, ti si činilo, jel tako, loša djela. Ti si počinio loša djela. A tijelo će reći duši, ti si mi naredila. Raspravljaju se, jel tako? Duša kaže tijelu, ti si zla činio tijelo odgovara, kaže, ti si mi naredila. tako? Pa kaže, Allah subhanahu će poslat meleka da presudi između duše i tijela. Pa će reći melek njima dvome, kad se tako raspravljaju, reći će im. Primjer vas dvojce je, duše i tijela je kao primjer nepokretnog i slijepog. Pa nepokretni onaj ko ne može da se kreće, vidjet će, alikum kao primjer nepokretnog i slijepog u bašti. Je tako? U mi kažem. Je tako? Pa će, kaže, ovaj koji je nepokretan, on vidi plodove. Jel' tako? Zrele plodove. Pa će reći slijepcu, ja vidim plodove, ali ne mogu da ustanem da ih ube, uberim. Tako. A slijepa će reći, ja mogu ustati i ubrati ih, ali ih ja ne vidim. Ali ih ja ne vidim. Pa će reći, ovaj koji je nepokretan, ponesi mene i ja ću ih brati pa će ga ponijeti, jel tako? I onda će ovaj, jel tako, koji je nepokretan, ovome koji je slijep naređivati, jel tako, ponesi me lijevo, ponesi me desno, jel tako, i ubiraće i ubiraće plodove. E to je primjer šta? Duše i tijela. Nijedno od njih dvoje odvojeno ne bi moglo taj grijeh počiniti. Jel tako? Nijedno odvojeno, ni tijelo samo, ni duša sama. Ali kad ste sastali, onda su postali slobodni, sposobni, jel tako, da počine ta pa, da počine ta djela. Pa će onda Melik reći pa će onda Melek reći dobro, a ko će sad biti kažnjen od ove dvojice? Slijepac ili ovaj nepokretni? Pita sad dušu i tijelo. Jeste vidjeli sad ovaj primjer? Kaže, jesu. Dobro. Ko će sad biti kažnjen? Ovaj slijepac ili ovaj nepokretni? Pa će odgovoriti, oboje će biti kažnjen. E kaže, tako i vas dvoje. Tako i vas dvoje, i duša i tijelo. Allah subhanahu wa ta'ala je dušu, znači na osnovu ovih dokaza stvorio, čak se više ajeti koji govore o tome da je Allah subhanahu wa ljude iz kićme tako kičme potomaka Admevih izveo i pitao ih elestu bi rodpikom nisam li ja vaš gospodar. Rekli su bela, nego šta ti si naš gospodar. Je dokaz da je Allah subhanahu šta stvorio, da je stvorio duše da imaju svog gospodara, tako, ako imaju svog gospodara, onda je Allah subhanahu stvorio i tako dalje. Dobro. Što uopšte raspravljamo o tome, je li duša stvorena ili nije? Zato što ima šubha, je tako? Ima šubha, pa kažu, je tako, šta im je šubha da je Allah subhanahu rekao da je duša od njega, je li tako? Kad govori Allah subhanahu wa ta'ala o Isa'u a.s. kaže da je on ruhun minhu, da je on ruh od Allaha, je li tako? Kad govori Allah subhanahu wa ta'ala o stvaranju Adema, kaže šta? فَنَفَحْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, je li tako? U njeg smo udahnuli od naše duše. Je li tako? Pa ovdje neki misle Pa tako neki su razumjeli šta? Da je Allah subhanahu wa ta'ala udahnuo duh od sebe, kao dio sebe, da Allah subhanahu wa ta'ala Jel tako? Zato se o tome raspravlja. Zato se o tome raspravlja. Jel to tako? Nije zasigurno, jel tako? Što nije tako? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala i za druge stvari kaže da su od njega. Jel tako? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Eta amurullahi testa'điru. Jel tako? Došla je Allahova stvar. Ovdje je Allahovo naređenje ili ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Jel tako? Dolazi od njega. Zašto kažu da je duša jel tako, jel ovaj stvorena nije, što je ta šubha, je li vječna, je od Allaha ili nije od Allaha, zato u to stoji jes Elune, kani ruhi kuli ruh min emri rabbi, pitajte u duši, reci duša je od mog gospodara ili od stvari mog gospodara. Pa ispadne da je duša šta od samog Allahovog bi, bića. Može se tako reći? Smije li se tako reći? Ne smije. Allaha, a, duša nije od Allahovog bića. Ona jest od Allaha, je tako? Međutim, nije od Allahovog bića. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala i za druge stvari kaže da su od njega. Je tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, kaže da su od njega وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ On je vama na sve na zemlji i na nebesima podčinio od sebe. Pa je ovo što je nama Allah subhanahu ta'ala na zemlji i na nebesima podčinio od sebe, je li to dio Allahovog bića? Nije. Nego on od sebe. Kao što i mi kažemo, evo ti ova hedija od, od mene. Ovo što ti kažem od mene, je li to dio mene? Otkinut ja prst. A tako, pa ti dajem od mene. Razumijete, braći? E tako isto, Allah subhanahu wa ta'ala je udahnuo dušu u Adema od sebe. Šta znači to od sebe? On je stvorio, njegova je pa, pa je udahnuo u njega. Isa a.s. je duša ili duh od Allaha. Šta znači od Allaha? Allah mu je da, dao, kao što i mi kažemo hedija od, od mene. Jel tako? Evo ti hedija od mene, ne znači da sam ti otkinuo dio sebe, jel tako? Svatate već. E tako je znači i Adem a.s. i Isa a.s. i ova duša za koju Allah kaže da je, od Allaha, znači šta? Da je Allah stvorio da je nje njegovo vlasništvo. Razumijete, braći? Prema tome, ne smije se reći i ne smije se vjerovati da je duša dio Allahovog bića. Ko tako kaže šta? Naklanja mu dženazu. Izašao izvjeri. On je mušlik. Ko tako kaže, on onda nema šta prigovarati kršćanima što kažu za Isusa, jel tako, za Isa, ali i da je, da je Bog. Oni kažu još gore, oni, za njih je svaki čovjek Bog, jel tako, jer u njemu ima dio Allahovog vića. Biće, tako. Tu se ne smije pomisliti, a kamoli kazati. Ali tako, to se ne smije izgovoriti osim ovako da se objasni. Jel tako? To se ne smije pomisliti ni, ni kazati osim ovako da se nekome razjasni koji ima šubu, Pa onda dobro zapamtite da ovo duša od Allaha znači da je Allah stvorio kao što i mi kažemo, jel tako? Evo ti telefon od, od mene, jel tako? Hedija od mene. Nije od mene, nisam je otkinuo od svog bića, nego od mene u smislu ja ti je dajem od svog vlasništva. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala duše su njegovo vlasništvo, on ih je stvorio i on ih uda, udahnije i zato kažemo da je to od Allaha. Da je to od Allaha. Kao što i druge stvari kažemo da su od Allaha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ što god imate od blagodati, to vam je od Allaha. Koji god imaš blagodat, to ti je od Allaha. Jel to sad ove blagodati koje mi imamo, one su dio Allahovog bića? Nisu. Pa tako isto i duša ti je od Allaha, ali nije dio Allahovog bića, nego kao što je blagodat od njega, da je on ti to da daje. Da ti on to daje. Pa ti je on i udahnuo tu dušu. Jeste razumili i napravili razliku. Znači da ovome uz Allahovu pomoć ne trebamo dalje raspravljati. Allah subhanahu sebi pripisuje i druge stvari, tako? Pa u Kuranu kaže nafatullah, Allahova deva, pa tako? Ili tako, da, e, onaj, Allahova kuća i tako dalje, pripisuje sebi stvari koje su stvorene, tako je pripisao sebi i ovu dušu, tako je pripisao i blagodati, i tako je pripisao sve što je na nebesima i zemlji, pripisuje sebi i kaže to je od, me, od mene. I druge stvari koje se prepisuje Allah subhanahu wa ta'ala, a koje su stvari, da tako, sama svojstva njegovog bića i ona nisu stvorena, ona su svojstva njegovog bića uvijek su sa njim. Možete li vi ovo, jeste li me razumili šta ja pričam? braćo, ovo ne smijemo napustiti dok ne kažete svi da ste razumili. Zato što ako ovo ne razumijete, gotovo i mi smo napravili veliki velaj Umjesto hajra, napravili smo smutnju, je tako? Jeste razumijem? Ima leko da nije ovako da kaže, ja nisam. A, Mohamed, jesi razumio? Jesi. Dobro onda ćemo završiti ovu sjelu za Allahovu pomoć. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Oni koji se ne boje reći riječi istine dok drugi mudruju, a ummet krvari. www.paltalk.com Soba put vjernika. naše web stranice www.stazomislama.com i www.spašenaskupina.com Ehlen wa sahlen. sada strani, kolektivi, raštrkani, Imal Ovdje možete slušati eminentne daje i profesore islamskih nauka kojima nije stalo do titule nego samo do islamskog znanja koji nemaju plate za svoj rad i koji ulažu vrijeme i metak da ovaj naš napaćeni narod nauče pravilnom islamskom vjerovanju. Essa parte eu bato lá acima dor E o karma não krar Meio sofrime que não é meu Te dá juro-me abraçante Meio sofrime que não é meu Te dá juro-me abraçante www.paltalk.com Soba put viedi. istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera www.paltalk.com Soba put vjernika